és aquí el... Ja és aquí el Black Friday de l'APM. Ens estem tornant bosos amb les ofertes. Tot el que la humanitat no necessita. Rebaixa-la fins al 80% en drets humans a Qatar. Per present. Una taula de diàleg nova estrenar perfecta per aquest Nadal si vols que els teus familiars no hi assisteixin. Monta'm una mesa i ja està. Guaita, quina rebaixa en la pena de sedició. Corre i vine a proclamar la independència per tan sols 5 anys de presó. Hòstia. Però si el que t'agrada és la velocitat... Aquest article definitivament no és per a tu. Trens de Rodalies, la meitat dels serveis, el doble de retards. ¿Estamos locos? Seguint amb vehicles no funcionals. La Xavineta, una furgoneta del 80 sense llicència per circular per Europa. I si el futbol no és el teu fort, compra el Reial Club Deportiu Espanyol, un pàrquing ideal a l'àrea metropolitana. I atenció! El Colom Missatger arriba amb una oferta d'última hora. La xarxa social de la Concòrdia. Twitter! Rebaixa extrema! Abans 44 milions. Ara pot ser teva per una palmera de xocolata. Aprofita aquestes ofertes irrepetibles. Jo no sóc becari. This is a cool episode, but uh, I'm getting a little freaked out.